benan erran dauku, eh, ofiz publik edo beste erran er, eh, benan ez duela zerbait ezagri nahi, ez dela zerbaiten ezartzeko gure kontra, benan gurekin nahi duela ezagri, gu behitu legitimitatea, eben eh, amonen gainean, genian, ere. Ordean erran dauku gurekin, aizan nahi dela lanean, gurekin zerbait ezagri, eta guk esplikatu dakogu, uh, toki hori, deia bazela eskolegian, eta behia badela, dona pleon, eta eskualeriko labarantza gamera ofiziela, dona pleon dela, eta horrek diela izan behar ofizio berri hori.